Підставою крайньої необхідності є небезпека, що загрожує правоохоронним інтересам і може бути викликаною злочинним посяганням, нападом тварин, стихійними силами природи та іншими факторами. Глава 39. Ознаки крайньої необхідності Перше, небезпеки не можна було уникнути ніяким іншим шляхом, іншими засобами, крім нанесення шкоди. Друге, шкода завжди завдається не джерелу небезпеки, а інтересам третіх осіб. Третє, шкода, що завдається при крайній необхідності, має бути меншою, ніж шкода, якій запобігли. Глава сорокова. Співучість у вчиненні злочину. Співучість це навмисна спільна участь двох або більше осіб у скоєнні злочину. Стаття 19 Кримінального кодексу. Тобто, перше. Співучасть є тільки там де у злочині беруть участь хоча б дві особи. Друга співучасність це спільна діяльність. Третє. Всі особи, які беруть участь у злочині, діють навмисно. Можливі різні форми об'єднань співучасників. Перше проста співучасть, друга складна співучасть. Проста співучасть буває тоді, коли всі співучасники є виконавцями злочину. Наприклад, дві особи напали на третю і грабують. Складна співучасть буває тоді, коли співучасники виконують різні ролі. Один організовує злочин, інший виконує його та інше. Наприклад, один організував крадіжку, другий безпосередньо бере майно зі складу, інший перевозить його. За стійкостю навмисності розрізняються три форми співучасті. Перша співучасть без попередньої домовленості, де діяльність одного співучасника приєднується до діяльності інших в процесі скоєння злочину. Наприклад, коли до злодія, який краде, приєднується особа, яка обіцяє придбати крадене. Друге. Співучасть за попередньою домовленістю існує в елементарній формі і формі організованої групи. В першому випадку має місце звичайна згода про скоєння злочину. Організована група це стійка група, що здійснює певні злочини, наприклад, вимагання. Третє. Злочинна організація, особливо стійка група осіб з розподілом ролей, наприклад, банда. В залежності від функцій, які мають співучасники злочину, розрізняють виконавець, організатор, підмовник, посібник. Виконавцем визнається особа, яка безпосередньо вчинила злочин. Організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням. Підмовником визнається особа, яка схилила до вчинення злочину. Посібником визнається особа яка сприяла вчиненню злочину порадами, вказівками, наданням засобів або усунення перешкод, а також особа, яка заздалегідь обіцяла сховати злочинця, сліди злочину або мети, добуті злочинним шляхом. Ступінь і характер участі кожного співучасників в скоєнні злочину враховуються судом при винесенні вироку. Глава 41. Добровільна відмова від скоєння злочину.